umugambwe FNL ubona ko urubuga rw'abanyepolitike muri kino gihe guguruye ku banyamigambwe bose bo mu Burundi byaraye bishikirijwe n'urongoye umugambwe mu kiganiro yabamenyesha makuru ku muhinga mukuru wa gatanu yamara ku ruhande rw'umugambwe SNL wo ubona ko urubuga rwa politike gugaye nkuko muza gukurikira umushinga mateka agatogwasa arongoye uwo mugambwe muri ano makuru ubushikiranganje bw'ubutungane ngo buri kukivi kugira baronkejwe ikigongo cy'umukuru w'igihugu barekugwe byarabishikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane inyuma y'inama yagiranye n'abakorera mu bisata bitandukanye bikukira ubutungane hari kimanga kinini kiri ku musozi wa kiyange muri komine gisozi mu ntara ya mwaro kibangamiye imihana n’ibitegwa bihegereye abanyagihugu bo kuri uwo musozi bavuga ko icyo kimanga cyatumwe n'amazi y'imvura atemba ava kuri uwo musozi amakuru Sa gusa afite n'ayandi umugambwe FNL ubona ko urubuga rwa politike muri kino gihe guguruye ku banyamigambwe bose bo mu Burundi mu kiganiro yahaba myesha makuru ku mugoroba kuri no wa gatanu umukuru w’uwo mugambwe Jacques Bigirimana avuga ko ahubwo ikibuza imigambwe yindi kuboneka ku rubuga muri kino gihe ari ubukene bwugarije imigambwe tumutegabiri urubuga rwa politike uyu munsi biraboneka ko imigambwe yose ijyamye mwese murabona ko umugambwe uri ku butegetsi ari buboneka iyindi migambi nka yose ntiboneka ntimubwire ngo n'ibindi nubukene n’ubukene ni ubukene bw'imigambwe nicyo gituma dufashe kano kanya ko kugira icyo dushikirije ku bijyanye n'ingene imigambwe yobandanya ibaho ikabandanya ikora ibikorwa bya politiki ntitujya ngo tubabeshe hamwe atagikozwe kugira ngo imigambwe ironke imfashanyo nta myaka itatu isigaye atamugambwe n'umwe mukibona ngaho mu gihugu musigara muyumva hagize amakoraniro ngo imikoranire ry'imigamba akaca ahita umukuru w'imigamba mugabo mubaza uti mbego guserukira ingozi ari hehe akuna ivyo o oh, rero rwa politike imigambwe iriho mu bukene bwayo irashyikiriza ibyifuzo turafise ihuriro ry'imigambwe turimo turagenda amanama turakora iminsi yose amaseminere turajamwo amateriye turajyamo mugabo ibikorwa bigarukira ngaho imigambwe iriho kandi muri iyo kadire ya foromu irakora ariko kujya ku kibuga kubonana n'abanywanyi babo kubigisha ntawe uvuga ngo hari utubugije kugenda bimwe bahora bavuga ngo imbonerakure zirabuza abantu oya bimwe bahora bavuga ngo umugambi uri ku butegetsi uratubuza cyangwa adiminisitirasiyo oya ubu twiburizwa n'ubukene kandi ubwo bukene burahari rwose nta mugambi n'umwe utari muri ubwo bukene keretse uri ku butegetsi ibizokurikira kuzimbangana kwayo Jacques Bigirimana n’umuyobozi w'umugambwe FNL yamara ku ruhande rw'umugambwe senere wowe ubona ko urubuga rwa politike gugaye umushinga amateka gatogwa sarongo uyu mugambwe atanga karorero kabanywanyi bafatwa bariko baratoza intererano z'umugambwe no kubikorwa birenga 30 by'umugambwe senere byaburabujwe tumukurikire urubuga rwa politike rurugaye ntawo bideha iyo twitegereje urubuga ukuntu byifashe twebwe nka Senderi nk'umugambwe wategerezwa kuba uri kurakora kora umugambwe wemewe n'amategeko ni henshi twagiye dutunganya ibikorwa bikaburabuzwa n'abatware mbere no kubwira yuko hari n'ahashyitse umuburamatari aravuga yuko atagikorwa na kimwe cya Senderi kizosubira gukorerwa mu ntara yiwe gushika ahazobishakira mubaje ati ni kubera iki nta nyisha guha nta n'ibyo yanditse yabivuze ku munwa gusa ni hamwe ata muntu yokwishira habi Eh, nayo ubundi hoho ibikorwa muri buno burundi mu rubuga rwa politiki n'amarorerwa cyane hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe amafaranga ava mu banywanyi mugaba abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi ngo bari kubatoza ngo biki n'ibiki ibintu nka mweni urumva barondera akantu kose bafatira ko bagaca bahindukiza bakajana muri ibyo by'abagwanyi aha ikibazo nca nibaza rero ni kimwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe wica ko uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho twebwe icyo dukora tugerageza kuvugana nabo byega kugira ngo barabe icyo bokora kugira ngo bahindure inyifato barabe n'ukuntu ababakorera mwene uko bogerageza kubahanura kuko musitanteri yigize akagarama-ruganda ibyo ari byo byose hariho abamukurira hariho buramatari buramatari niba yigize akagarama hariho umushyikiranganje amujejwe ajejwe Intwara mu gihugu hariho n'umukuru w'igihugu umushinga amateka agatogwasa akaba arongoye umugambwe senere ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane Ubushikiranganji bw'ubutungane ngo buri kukivi kugira abaronkejwe ikigongwe cy’umukuru w'igihugu barekugwe byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuri wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki gitega inyuma y'inama yagiranye n'abakorera mu bisata bitandukanye bikukira ubutungane Domine Banyankimbona akamenyesha ko bigaragara ko mu kugumiza abanyororo mu mabohero igihugu kiyahombera ibitari bike tumutegabiri eh, nk'uko mwabibonye umwaka uheze abanyororo barenga ibihumbi bibiri barahawe ikigongwe bararekuwe hakurikijwe ingingo nyene zari zafashwe na Sebarundi mu ntumbero nziza uh, yo kugabanya abafungwa bari mu mabohero barenze no mu ntumbero yo gushira mu ngiro byaragaragaye yuko kugumiza abantu mu gasho igihugu gihahombera cyane igihugu kirahahombera kuko kibandanya kigaburira abatariko barakora kandi ugasanga nabo ntibariko barikenura biramaze kugaragara rero yuko intumbero ariyo gufasha abo bose bikunda ko bova mu buroko ko bovayo n'ubu rero igikorwa kirabandanya turi ku kivi umunsi n'umunsi muzomenyeshwaho ibikorwa bigeze kugira ngo abakwije ibisabwa n'amategeko nabo bikunde bave mu nzira ibikorwa biko birakorwa bavuga ko uburyo bwo gukora icyo kimanga ari bunini Laurent Ndikuriye Ico kimanga kiri ku musozi Kiyange muri zone Nyakararo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro gifise hafi metero 200 z'ubwaguke ni metero zirenga ine uja mu kuzimu nkuko abanyagihugu baho babivuga bamenyesha ko catumwe n'amazi y'imvura atemba kuri uyo musozi ibara ry'igihugu inimero ndwi riva ibujumbura rija imatana rica hafi y'imetero ibiri y'ico kimanga abanyagihugu kuri uyo musozi bavuga ko cagiye caguka uko imyaka yagiye yongerekana ibitegwa bihegereye biramaze gukorokerayo hafi ku ku metero cumi y'icyo kimanga hariho imihana odasi matoro umwe mu baba muri iyo mihana avuga ko yigeze gutera imisuna ku nkombe yacu ariko ngo yaciye isenyukirayo imvura iguye musitani wa komine gisozi deo nayishakiye avuga ko iyo komine iri ku misozi ikirurutse ibyo ngo bituma haba ibimanga bitewe n'amazi y'imvura avuga ko hampande y'icyo kimanga kiri ikiyange ngo hari n'ikindi kimanga kiri igitara n'ikindi kiri mu gatare hafi y'uruzi kayokwe amenyesha ko azokwegera abahinga mu bijanye n'ibidukikije kugira barabe uko bokibuza kuguma caguka kuko bisaba uburyo komine ngo itoronka Jean Bosco Ndendekere aserukiye igisata kijejwe ibidukikije mu ntara ya Mwaro OBPE amenyesha ko hakwiye ubu bwa vuba gucibwa imikobeko kugira bagabanye amazi ahatemba ati habonetse umugiraneza ho kubakwa uruzitiro bankete mu gifaransa rubuza isi kubandanya ishwanyuka imwaro Laurent Koreyo radio isanganiro Lorandi kuriyo imwaro tugukengurukire tuve ngaho mu ntara ya mwaro tubandanirize hariya mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi muri ico gisata nyene cibidukikije amahegitari arenga mirongo ibiri niyo ariko arategwa ko ibiti ku mutumba uhanamye wa camugani mu ntumbero yo gukingira ikibanza cyo mu budahamagagwa kivamo amazi ajya mu gisagara cya ngozi ibiti byose byahora kuri uwo mutumba byaribwe n'ababicamo amakara hamwe n'ababigurisha kububaka amazu umuyobozi mwishikira wa buramatari w'intara ngozi avuga ko ingingo zafashwe kugira ivyo biti bikingigwe akagabisha uzofatwa kwazohanwa bikomeye Apollinaire Muzagara icyo kibanza kiriho giterwamwo imikaratusi hepfo na cy'umukuru w'igihugu hepfo mu aho bita mu budahamagagwa hari ikibanza cyatunganijwe neza kirimo amazi abanyagisagara cangozi bakoresha mu mazu yabo cyahoramwo ibiti byinshi none ubu haragaragara kubera ababica babigurisha bubaka amazu cyane bakabicamwo amakara hamwe n'abandi babironderamwo ibirembezo bagurisha barimyi b'ibiharage kuva muri iyi ndwi ariko hasubira guterwa imikaratusi uwamunezero arongoye ikigo kizokingira ibidukikije ugatengozi avuga ko hazoterwa hasi imikaratusi yabara ibihumbi mirongo itatu uburinganire bw'amahegitari yera mirongo ibiri inomero nkuru bakaba ari gukingira icyo kibanza c'amazi co mu mudamagaza umuyobozi w'ishikira mu biro kwa buramatari avuga ko hari ishirahamwe bahaye akazi ko gukurikirana ivyo biti kugira ntihagire abas asubira ku byonona emmanuel ntacu nsanze akaganisha ko uwudafatirwa muri ibyo biti azohanwa bikomeye hakurikijwe amategeko hari umutwa aheruka kwicwa araswe n'abapolisi ariko ariba ibirembezo mu ishyamba rya mukinya araciye amezi nk'abiri abari muri komini n'intara ya ngozi ngozi onari muzagara radiyo isanganiro polinari muzagara nawe ndagukengurukire tuve hiyo mu buraruko dukubitire mu burengero bw'igihugu mu ntara ya bubanza tubandaniriza no makuru mu gisata cy'imibano kosa ibigori bigurishwa haba ku mabarabara canke mu masoko vyaragariswe kuva kuri wa gatanu gushora isombe mu masoko nazo nyene vyaragariswe guko ngo bigwiza ubusuma nayo umwimbu wose w'ibiterwa mbumba rugo utegerezwa kuja imuhira ukaguherezwa ku masoko izo ni zimwe mu ngingo zaraye zifashwe na buramatari arongo intara ya bubanza mu ntumbero kukingira umwimbu no kugwanya inzara Cleophas Nizigimana akamenyesha ko abarimyi n'abadandaza bazokwirengagiza izo ngingo ko bazoha hanwa Space Caritas Kabanyana iryo tangazo buramatari w'intara y'abubanza yarayasohoye aravuga ingingo zifashwe kandi zija mu ngiro igenekereza iryo tangazo ryaterewe ku mukono naho hari ejo ku munsi wa gatanu umwimbu wose wimbugwa gutegerezwa kujanwa imuhira hakazoshorwa umusesekara kotsa ibigori byaba ibigurishirizwa ku mabarabara canke mu masoko birabujijwe uwubikeneye ngo azobisuma mu isoko aje kubyotsa imuhira iwe nk'uko biboneka muri iryo tangazo gushora isombe mu isoko birahagaritswe kuko bigwiza ubusuma mu mirima uwuzozishora nawe asabwa kwitwaza urupapuro rw'umukuru w'umutumba rwemeza ko yazikuye mu murima iwe izo ngingo zikaba zafashwe mu ntumbero yo kubungabunga umwimbu uboneka mu ntara nk'uko Cleophas Nizigiyimana arongoye intara ya Bubanza bimenyesha agasaba abarimyi n'abadandaza kugira ingendo yo kwimburira imuhira bakirinda ingendo mbi ngo yo kugurishiriza umwimbu mu mirima ariko rero abasanzwe badandaza isombe n'abotsa ibigori bavuga ko izo ngingo zizohava zigorana gushyira mu ngiro kenshi ngo barangura n'ababirimye bagaca barondera ingene bokunguka hamwe izo ngingo rero ngo zokurikizwa uko nyene ngo hari abazohava baca baheba urudandazwa rwari rutunze imiryango itari mike nk'uko abakenyezi twasanze bariko barotsa ibigori kw'ibarabara rya gatanu igihanga babivuga bakanasaba ahubwo abategetsi n'abajejwe umutekano gukurikirana abo baje bajya kwiba mu mirima bakabafata ngo bakabihanirwa sipesi karitasi kabanyani bubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas kabanyana ibubanza tugukengurukire ano makuru tuyarangirize mu gisata cinkino Eh, ni ko bamye dofe niwe ahejeje gutogwa ngo arongore ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko handiboro mu burundi mu kiringo cy'imyaka ine mu matora yo kuri wa gatandatu dofe yatowe ku majwi mirongo ine n'abiri ku batora bagera kuri mirongo ine mu bandi batowe umunyamabanga mukuru ni policarpe ndayishimiye jaberi bizindabyi umubitsi nayo neri nini nazwe yatowe kugira ngo aserukire abakenyezi tukivuga nyine amakuru avugwa mu nkino zikinwa n'amaboko hariko hari turaba mu ntara ngozi inkino za nyuma ziganwa ryitiriwe Renaissance rihuza imigwi ikomeye yo mu ntara hagati mu gihugu kuri uyu wa gatandatu umugwi w'imbeya wo mu ya Gitega uri kuratana mu mitwe na Aigle Noir we mu Makamba. urukino rwa kabiri nago ruza guhuza mu gwa Target ntamenwa w'intara Ngozi hamwe na, eh, na Karera waserukiye intara ya Rutana umugwi uzotsinda ukaza uca muri utana mu mitwe mu rukino rwa nyuma rwa Renaissance ruzo eh, ruzokinwa aho rero umugwi wa mbere uzocuhabwa amafaranga miliyoni zitandatu z'amarundi na mu mpira w'amaguru kuri uno wa gatandatu haraza kubandanya inkino eh, z'indwi ya 16 zihiganwa ya Primus League Burundi mu kanyi sase gihe cy'isa 9 kuri Stade Intwari ni mu gihe hariya kuri stade Urukundo mugwa Message Ngozi uzowakiriye mugwi igipolisi wa Rukinzo nkayibutsa ko urukino rwo kugurura igice ca kabiri ciganwa ivyo bita phase retour mu rurimi rw'igifaransa rwakinywe ejo kuri stade Intwari umugwi wa Buja City wari wa yakiriye umugwa bumamuru aho rero umugwa Buja City watsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe cha bumamuru akaba ari no ngaha rero ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ibiri duciye turangiriza amakuru twari turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza abiri ndabashimire na bagenzanje dukorana mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni francois kimana yari karatuma amajwi yabashikira ngaho iwanyu atatunenge ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe byiza hanje tukaza gusubira igihe cy'isaha imwe ijoro